MC Menor MR, DJ RD, daquele jeitão, <laughs> mão de ouro, nem tenta. Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim, é, feita pra mim. Hey, yeah. Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim. Minha pequena joia, por você vai até o fim. Mas eu tô chateado com essas suas revoltas. Os seus ciúmes bobo tá deixando o amor embora. Não dá pra acabar assim, deixando isso acontecer. Nossa vibe combina e a gente tem tudo a ver. Yeah. Sei que não me quer por perto. Eu vou pra outro lugar. Espero que não se arrependa. E pense em me procurar que eu vou estar tá ocupado. Só fazendo minha conta aumentar. Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar. Mas espero que tenha razão sobre essa sua decisão. Que realmente prefere as noitadas do que o filme, a pipoca e um colchão. Não consigo entender. É melhor você seguir o seu caminho. É difícil, mas vou superar. Seis sentimentos, coração bandido. Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim. É feita pra mim. Yeah, yeah. Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim. É, feita pra mim. Yeah, yeah. Sei que não me quer por perto. Eu vou pra outro lugar. Espero que não se arrependa. E pense em me procurar. Porque eu vou estar ocupado. Só fazendo minha conta aumentar. Se você não me quer do teu lado, infelizmente eu vou ter que vazar. Mas espero que tenha sobre essa sua decisão. Que realmente prefere as noitadas do que o filme, a pipoca e um colchão. Não consigo entender, é melhor você seguir o seu caminho. É difícil, mas vou superar. Sem sentimentos, coração bande. Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim. É, feita pra mim. Yeah, é, yeah. É. Eu fui feito pra você e você foi feita pra mim.